examenoi ocasu prefere tagmese. CIRCAU o tagmeso estas pli probable succesi en testo, ol matene, au post tagmese. Tion montras analizo de pli ol dec mil busai examenoi ce universitato en Italio ebla causo estas la interna horlogio, cae de la examinatoi, cae de la examinantoi. Che la taga horo contextas cun productivo, cae priugioi de homoi, tion jam montris pli fruae studagioi. Exemple studagio e la jaro du mildec unu, lau Iugistoi approbas petoin pri indulgo pli ofte matene, au post mangio pauso, olie aliai tagai horoi. La resulto estis poste pridubita cun la argumento che iugeioi estas submetitai al certai tagai rutinoi. Exemple, la sinsecvo de casoi cun au sen ce esto de advocato, che ilia sin sequo do ne estas pure hazarda. Alie tio statis ce la appenao cent quin mil busai examenoi ciuin studentoi plenumis ce la Universitato de Messina inter octobro 2010 ca februaro 2012 tie regis la hazardo. Ien idealae condicioi por studaggio, quiu jus aperis en faca magazino. La tempo de la cronvirusa pandemio, ciam multae examenoi ocasis rete, estis conscie excludita por analisi ce estain examenoin. Bushai examenoi estas planitai ce italai universitatoi je fixai horoi, cae dauras lau regule dec gis tridec minutoin por persono. Clarigas la cefa autoro de la studajo cae directoro de la soci cogna neurolaboratorio de la Universitato de Messina. Ne estas normicita formato. La professoroi starigas demandoin el en havoi de la curso, cae donas la notoin sur loce, li diras. Average quindec sep procentoi de la studentoi positive trapassis la examenon. Rilate allo horoi de la tago, tamen montrigis signifai differenzoi. Matene, inter la oca cae la deca horoi, cae post tac mese inter la decquina cae la decsepa horoi, la probablezzo por positiva trapasso situis circau quindec tri procentoi. Ali flanque tag mese, gi situis ce pli ol septec procentoi. En tutte la probablezzo egalis laula modelo de Gauss, do gi estis simetrie sonoril forma tra la tuta tago. La esploristoi iane sercis pri concretae causoi, sed ili supposis che temas pri la internae horlogioi de la examenatoi cae examenantoi. Studantoi ia estas cutime suffice iunae, cae ili pli ofte estas noctae strigoi ol fru matenuloi. Cai tiu tipo do matene ancora o ne hava sian plei altan productivon. Aliflanke la examenantoi estas agiae inter quardec cae sestec iaroi, cae iliai internai horlogioi estas agorditae al pli frua productivo. Ili do povus dum la fruae matenae horoi esti cogne pli productivai cae pli attentemai, cae tial ancau esti iom pli rigorai en la notado. Dum la plei bonae horoi por al alvenas circa utac meso, la examenanto tiam pli lazijas, cae tial farigas pli indulgemae. La cunludado de la horonotipoi de ambau povus cune contribui alla observitae productivae schemoi, scribas la esploristoi en la studaggio. Ciu chronotipo vi estas? Se vi estas frumatenulo, tiam prefere havu viain examenoin matene. Se vi estas noctas trigo, tiam viai examenoi ocasu prefere me.